bakunzi ba radio isanganiro ndabaramukije ndabaha nikaze murano makuru mu kirundi tuyahere kuri bikuru biyagize General de Police Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere muri leta y'u Burundi ari mu minwe y'igipolisi nkuko biri mu itangazo ry'umushikiriza manza kizigenza wa Republika yo kuri uyu w'Imana Mushikiranganje ajeje intwaro hagati amenyesha ko igihugu gitwagwa mu ntumbero sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasuye kuramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru duhera mu gisata cy'ubutungane general de police ale ngiyome bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere muri leta y'u Burundi ari mu minwe y'igipolisi mu itangazo ry'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika ryo uyu w'Imana amenyesha ko ale ngiyome bunyoni yafashwe ku munsi wa gatanu inyamunazi muri zone mubone komine kabezi mu ntara ya Bujumbura aho yari yinyegeje Silvestre Nyandwi amenyesha kandi ko ibyavuye mu isakwa ku muhana w'uyu yahoze ari umushikiranganji wa mbere hamwe n'ibindi bimenyetso bigaragaza ibyaha General de Police Alain Guillaume Bunyoni yoba yarakoze ngo biriko biregeranwa kugira ngo aze ashikirizwe eh, umushikiriza manza kizigenza wa republika nawe ngo aheze afata ingingo hisunzwe amategeko aha ko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu se NDH ku rubuga rwawo rwa eh, rwa Twitter uvuga ko wabonanye n'uyu yahoze ari umushyikiranganji wa mbere kandi ngo ameze ameze neza ngo kwatigeze atigeze asinzikarizwa ubuzima kuva ahagaritswe umuryango wiwe ukaba warabimenyeshejwe isanganiro inama isumba turabandanya n'amakuru twabateguriye imvukira z'intara e, imvukira z'intara zine zo mu manuko zizoba zigize intara zizoba zigize intara ya burunga zihamagarirwa e, zihamagara kugira ubumwe no kugira imbono y'uko iyo ntara izoba imeze ibyo byashyikirijwe na bamwe mu bari mu ihuriro ryo kuri uyu wa gatandatu k'imvukira z'izo ntara z'umanuko arizo bururi rumonge makamba hamwe na rutana igisenyi kuri Peace Park Complex Stadium mu ntara ya Makamba ari naho hazoba umugwa mukuru w'iyo ntara nshasha iryo huriro rikaba ryari ritunganijwe mu ntumbero yo kunga ubucuti n'uganira by'iterambere giyo ntara nshasha igiye kuvuka ni nkuru ya Alize kwizera muri iryo huriro ryo kuri uyu wa gatandatu igisenyi kuri Peace Park Complex Stadium mu ntara ya makamba abashikirije amajambo bakaba bahamagariye imvukira z'intara zo mu mpanuko zizoba zigize intara ya burunga gushyira ingufu hamwe kugira imbono y'uko iyo ntara izo imeze nayo abajejwe intwaro abahamagarira kubandanya guha ibikorwa by'inyungu rusange abihereza amarigara aho gukora hejuru y'ivyo bakaba bavuganye ivyo guteza imbere ibibanza vy'iratiro na burya bisanzwe bihari muri izo ntara zo mu manuko aha twovuga nk'amashyuha yo kumugara mu ntara ya rumonge isoko ry'uruzi niri mu rutovu mu ntara ya bururi imanga y'inyakazu ariyo bita faye mu rurimi rw'igifaransa mu ntara ya rutana hamwe n'ibindi kugira ingenzi zite zihurumbira iyo ntara nshasha izo bigizwe n'intara za bururi rumonge makamba hamwe na rutana iyo ntara ikazoba igizwe n'amakomine ndwi amazone mirongo umunani n'icyenda hamwe n'imitumba amajana atanu na mirongo ine n'itatu imakamba erize kwizera ku bwa radiyo isanganiro arakoze erize kwizera umushikiranganji niteretse aragira n'icyo yavuze ku kijyanye n'impunzi muri rusange cyo kimwe impunzi za politike haheze igihe zitariko zitahuka ku rugero runini eh, nko mu bihe biheze gutera zigabanuka mu makambi zirimo mu bihugu duhana imbibe haba kandi nuko hari abadashaka gutaha ku mvo zitandukanye tumukurikire aca arihenda acabwira jewe ngufasha ngo mvugira ngo n'abandi birakunda aho rero uca usanga bigoranye abashaka gutaha nico gituma ubona turiko turirukanga cane bwatubya za mahama muri tanzania muri congo muri uganda kugira abantu tubabwire batahe abakeneye gutaha batahe kuko nta ngorane n'imwe yotuma haguma hitwa impunzi eh, abarundi bitwa impunzi navuze impunzi za politiki. abanyapolitike mwabonye batashye ba ku Ngendakumana byose niyo umunyapolitike ba Pancras Chimaye Pamphile Mudereka reka n'abandi batashe haheze imyaka n'abandi abandi bose bari bahunze ko batashe eh, ubundi ahubwo twaba tusanga ari aba diaspora tuze turabita diaspora bashaka baze kudufasha ibikorwa mugo ntibagume bitwa impunzi no kwitwa impunzi wahunze iki abanyapolitike rero ugiye nk'iburayi ugacufatwa neza rega niho abagiye iburayi abatashe hariho abari ngahe burundi ko bakora mu burundi ngaha amakenga kuba bibaza ko izo ntara nshasha zoba zisungwa mu ntwaro ihari kino gihe akaba yavugiye mu kiganiro e, n'abamenyesha makuru itariki 19 z'uku kwa kane ico bikoze kubwiwe ngo umuguseni uzokorera kuri iyo ndinganizo nshasha ngo tunganya amatora yimirije mu mwaka wa 2025 kuri Kire kiranganje Martin Teretse uvuze ngo ngiye mu ntara ya burunga cyangwa butanyerera itwagwa n'andi uramatari wayo n'indi turavuze tuti ibijyanye n'intwaro bibandanya uko byari bimeze ni ukuvuga iki uvuze uti bigiye mu ngiro ubunyene ako ntugashireko ni ukuvuga ko inama nshingamateka n'inkenguzamateka biba bihagaze kugira ayandi matora kuko numva umva hari abashingamateka baseruka intara cumi n'umunani nziza n'abakenguzamateka baseruka intara cumi n'umunani nziza hakaba ba musanteri manda yabo bihejeje kandi yose manda y'imyaka itanu kuvuga ibi byose birafise ico ukungene bigenda ntimugume mwibaza ibibazo byinshi igihugu kibandanye gitwagwa kujyanye igishasha kirimo ni ukugira seni mu gutegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo na gatanu niyo itegezwa kwisunga zijya mbibe zishasha uko uvuze ati bamugiye muri komine iyi cyangwa iyindi zijya usanga twarafatanije n'andi mategeko yandi yose bijanye kugira tugende twisunga ijya ndinganizo nshasha akaba ariyo iyo nkuru nyine dusozere kamwe ko twari twateguriye ariko mu nkunde ndayibutse igihe nkuru nkuza yagize General de Police Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere muri leta y'u Burundi ari mu minwe y'igipolisi nkuko biri mu itangazo ry'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yo kuri uyu w'Imana